все. Його можуть примусити під тортурами повести карателів у ліс, де стояли табором парашутисти. Ситуація. Парашутисти в полоні. Та й Гітлер, мабуть, пронюхав про рокіровку наших сил на центральний фронт. Що тут пронюхувати, коли перший український фронт? розгорнув наступ на Варшаву, відповів генерал. Мене теж бентежить. Тяжко поранений парашутист у полоні. А хіба Галка безпартійний? Перед вилетом на третє завдання подав заяву. Чотири місяці минуло відтоді. Був би він на фронті, то прийняли б його і в члени партії. А так, розвів руками підполковник. І кудрявий, і короб, які давали рекомендації, повинні ж знати, що заочно в партію не приймають. Напишіть у радіограмі. Питання про прийом у кандидата ВКПБ буде вирішуватись після повернення на велику землю. Єсть, товаришу генерал, так і напишу. А може, ще додати, щоб були на поготові. Ладгали же у пазура гестапо. Це вони і самі розуміють. Сповістіть, що ми готуємо вантаж для кудрявого, аби тільки знайшлося місце для прийому вантажів. Єсть, товаришу генерал, приготую радіограму, а я пишу листи батькові кудрявого дружині коропа, матерям орла і галки. Е, розумію, що написати солдатові своїм рідним це велика тривога дома для всіх. Усе матері можуть подумати, не збагнуть тільки того, що сини їхні, послані в тил ворожих армій. Ось я і пишу за них, їхнім рідним, іноді близьким, щоб ті ждали своїх. Правильно ви пишете, Микола Івановичу, мовив генерал, пригадуючи, що блокадний Ленінград минулої зими. Щось ніби зимно. Я підкину дровецю камін. Може, і чайку організувати. На віллі є сервіз із саксонського фарфору. Підкину дровець я й сам потер руки генерал. А чайок організуйте ви, а то й справді вогонь уже згас. Зараз ви подивитесь, як я вдихнув той вогонь струмінь життя. Аж гоготить. Минулий рік довів, що кудрявий якраз на своєму місці, і в цьому пощастило нашому фронту, нашому відділу. А Галка? Саме тому він і передав найбільше радіограм. Що не потрапив у пастку радіопеленків фашистських контррозвідників. У Ленінграді радіоконструктори ж за упертість були ображені на Галку. Вважали його не то себелюбцем, не то свавільним у деяких питаннях радіотехніки. Я знав про ці суперечки і від самого Галки, та я вірив йому. Серце зараз колоне, коли згадаю, як ми. У розвідділі чекали першої радіограми від Галки. Це нема зв'язку через його витребеньки з антенами, сказали радіоспеці. Цього треба було чекати, твердили оператори на радіовузлі. А виявилось, що льотчики десантували групу кудрявого на луки, де була банда карателів. Скільки груп в котлі вже втратило радіозв'язок із вами? раптом поспитав генерал. На жаль, дев'ять. Це дуже багато. Надто вже набитий цей котел фашистськими військами, як бочка оселедцями. Курляндія не партизанська зона на Псковщині, Смоленщині чи в Білорусі відповів понуро підполковник. Звичайно.